varēja redzēt to, cik daudz automētis tomēr dažādos veidos māka aizsniegt cilvēkus visu, visu apkārt pasaulē, dažādāk, tiešām dažādākiem veidiem. Un uh, man, protams, arī ir kaut kāds uh, intereses dzīvē, un man uh, ir interese kaut ko uh, darīt bet es eh, satiku arī pāris organizācijas, kas eh, tehniskā jomā spēja eh, aizsniegt cilvēkus un, un jā, tā, tā izstāde tiešām iedrošināja meklēt vēl vairāk. Par maniem piedzīvojumiem, lai es staigāju ar šo plašu uh, izstādi, kas bija varbūt uh, 2 līdz 3 tūkstoši kvadrātmetru uh, liela un, un, un stendi tiešām ļoti daudz vien man, man uzmanību pievērsa kāds stends, kur um, bija rakstīts uh, vēliem burtiem SIM, S-I-M, Send in Vision. And, un uh, uh, es uh, runāju ar uh, šo cilvēku, kas tur stāvēja, stāvēja un uh, viņš, viņš man izstāstīja savu dzīves stāstu. Un, un viena daļa tā bija, ka uh, viņa, viņa draudzē bija tāds uh, projektīšs, uh, ka Um, visi cilvēki sadalās grupās, un katra grupa lūdz par kaut kādām sabiedrības grupām, kas šobrīd nav aizsniegtas. Ja? Un, uh, viņš nu, tātad, uh, uh, sāka lūgt par kaut kādu konkrētu grupu, un pēc kāda laika viņš tā kā jautā Dievam, Dievs, ko tu dari ar šiem cilvēkiem? Nu, kas notiek? Un tad viņš jūt, tā, tā Dieva balsi dzirdēja, ka un Dievs viņam jautā, bet ko tu dari ar viņu? Un eh, tad viņš saprot no tā, ka viņam ir jādodas pie šī cilvēka, viņam jārunā ar viņu. Un eh, tā viņš devās uz Ugandu, tur eh, nodzīvoja 15 gadus, aprecējās un, un, un audzināja ģimeni un uh, vienkārši ar savu dzīvi, ar, ar ticību uh, rādīja, uh, parādīja Jēzus mīlestību vienai cilvēkai? Mans skaistākais piedzīvojums bija līdzīgi kā Paula no rīta teica. Uh, viņa konferencē piedzīvoja, ka, ka viņa atrodas tādā kā mazā, mazās debesīs, ka tu piedzīvo mazu, mazu tāda sajūta, ka tu esi jau nokļuvis debesīs, jo tu vienkārši nostājies tajā zālē, kur tu redzējāt video, un tev apkārt ir tūkstošiem brāļu un māsu. Un tas nav tāds pūls, tā kā prāta vētras koncertā, kur ir daudz, daudz nepazīstams, briesmīgi cilvēki, kas tev ir nodarīti par pāri. Bet, kad tu stāvi un visi slavē Dievu tur tajā zālē, un, uh, tas ir kā piedzīvot tādu mazu gabalīgu debesis, Un, uh, tas iedrošina, tas tiešām iedrošina, ka mēs neesam tikai latvieši, kas ir sapulcējušies tādā mazākā skaitā, bet tu redzi plašāk. Tu redzi, ka uh, Dievs ir visām tautām. Paldies. Man sauc Andris, un um, jā, tas, kā es varētu raksturot, tas bija, ka es aizvaru, ka tāds wow! Un uh, man tā rītīgs ir tā, ka es domāju, vai jūs visi tur būtu, vai varbūt mišana notiek Latvijā lai jūs visi tur būtu, bet uh, tā, tā ļoti prasība, nu, grūti, jo es zinu vienkārši, ka man tur bija jābūt, un tad man tas ir tiešām, nu, tādā ritī ir. Un uh, man kā Toms teica, man ļoti uzrunāja tas milzīgais mišanas piešana, tas bija tā kā, um, tā kā, kad skola ekspo ir kāds bijis, un viss tā hala tikai visīs organizācijām, tad bija tā, wow, Un tad es sapratu, un es ar draugu Ulmi, mēs gājām viņus intervēt, un mēs uh, rādījām, raidījām kristīgajā rādījā uh, tos raidījumus un tās intervijas, kā visīs organizācijām vēlāk, un tas man arī bija tas viens no tādiem labākajiem, ka mēs tur nu, nezinu, ļoti daudz stundas, kamēr vienkārši gājām intervējām daudz tos interesantākos un klausīties tos stāstus un uh, Un tā, kad runājās kādu misionāru no Indijas, viņš tikai saka, nu raksta ēpas, nu brauc šurp un redz apstur darbus mūsdienās, kā viss notiek. Un tā, un viss tas tā iedrošana. Sapratu, sapratu, ka Eiropa ir guļ, mēs esam aizmiguši, un ka ir jādodas misijā. Un nu tā. Un, kā jūs dzirdējāt, um, ir ļoti daudz dažādas lietas notiek šajā kongresā. Ne tikai izstāde, bet uh, ir arī kā mums šeit misijas dienās gan rīta uzrunas, gan vakar slavēšanas, gan dažādi semināri un darbnīcas. Un uh, ir uh, unikāla starp, starp kultūru, starptautiska pieredze, tā kā jaunieši visi, kas uh, kaut vai nedomājot kļūt par, uh, par misionāriem, doties uz ārzemēm, bet uh, Šis mišana kompass ir arī domāts tieši, lai izaicinātu jauniešus pamosties no tādas uh, iesērējušas, varbūt uh, dzīvošanas savā vidē un savā draudzē un būt aktīvākiem. Un tieši tas ir izaicinājums uh, aizbraukt, iemācīties un atgriezties un, un darboties un iedot to ugumu šeit Latvijas vidē, draudzēs un jauniešos. Un arī tiešām tie, kas jau ir dedzīgi jaunieši, tiem ir arī liela pieredze, um, var aizbraukt un būt ļoti liela pieredze, gan kā organizēt tādu lielu mērogu pasākumus, gan vienkārši iegūt zināšanas uh, mazāku pasākumu organizēšanā. Tā kā uzdrīkstaties pārkāpt pāri Eiropas robežām, un uh, tas ir jauks piedzīvojums uh, un brauciens. Tā kā tiekamies vai nu pie stenda, vai pēc tam auto pasaules mešanai. runāt par iepriekšējiem jauniešiem, kā jau teicu, ir iespējams pierakstīties, ja saņemt informāciju uz e-pasta stumpa vai bukletī. Tad nākamais aicināšu pārstāvi no Gregors skolas Andri. Paldies, Nelā. Jā, tās man sauc Andris. Un es arī pārstāvēšu Gregors skolu. Jā, es tā doma vienkārši. Es arī nezināju, kas tad tādas notiks jums jāstāsta, es vienkārši esmu Grigors to. Man teica, man liecīgi. Nu labi, es tā ātri izstāstīšu par to, kā es tam nokļuvu. Tāds bija prieks par, uh, es vienkārši pabeidzu bakalauru vadības zinības, un tad es uh, sapratu, kas ir draugi, un tādu agri, sapratām, ka mēs ir gribam misijā kaut kur iet. Mēs krāsojām dzīvot, remontu, un tad, uh, nu tā, dievjaušana, tā teikt, notiek tā viss tā sakārtojās, un pēkšņi Gregors vēl man likās, ka tas ir kaut kāds katrot klostē sakārt, uh, un, un, bet beigās sapratu, nav visīs, vēl, nu, tur sākās reformas un tā, un uh, tad es, tā teikt, paliku stāvot Gregors skolā, un um, tur bija Jānis Kruvietis, kas man ritīgi aprūpināja, un vispārējie, un uh, pasniedzēji, kas man tur visvairāk patīk, tas, ka tie ir tikai 9 mēneši, un dzīvotavas vietas izraujās, un 9 mēnešu laikā tev no visas pasaules, bija Amerika, Austrālija, Āfrika, no visurienes brauca visā pasniedzēju, un stāstīja par misiju, plus vēl visā ikdienas dzīve. Uh, Tas man tā iedeva to um, bērnu misiju iekšā. Un, un jā, un tad pēc tam arī um, mišanets tieši notika, un tad es sāku strādāt tā rekordskolā. Tad pēc mišaneta jau bija vispār jau es sapratu, ka tikai prāti ir izjāma jāiet zemē būs. Un, um, nu tā, bet uh, katrā ziņā tad tagad ir, tagad es jau esmu jau no Gregorskolas tā kā um, aizgājis tālāk uz tā drāmas, un viņš darboties un taisīt pasākums visiem, bet tā misija turpinās, gan muižā, gan, uh, gan visādiem cilvēkiem, un, un uh, es visu laiku tā dzīvoju, un tā domāju, ka Dievs, tu man uh, tā kā, um, ņemot šo žargonu, darīja man stāvokli, bet tad, kad tas būs, es, es zināju, ka Dievs tā kā grib kaut ko un tā, bet, bet es tā domāju, ka ir Latvija un šeit, visu laiku man savu no tā bišķina, tu dabūji tādu milzīgu tādu ielikātu plakātu, pasaules kārta, un tur ir uh, Pray for the World, Gospel for Asia, un tāds 1040 logs, tie, kas ir 1040 logs, tur tas 1040 logs ir iezīmēts un lūdziet par tiem. Un viņš man tā, ka es kuļi, man tieši pie kājām, es katru rītā pamostos un skatos, un es domāju, nu Dievs, nu, nu kas un kā. Tagad eh, patiesībā atnāca Vegārs no organizētā misijas brauciena Zindi. Un, un eh, tad es tā sapratu, ka nu, tas varētu būt kaut kas, kur varētu. Man viņi piedāvāja. Un tad uh, es Dievam arī teicu, ka nu, Dievs, es jau ļoti gribu, bet nu, tad, uh, es neesmu tie, kas es tā esmu sapratis, kā nu, es lasīju atšķirot viņa grāmatas, un es arī sev tā sapratu, ka es, es nebūšu no tiem, kas rakstīs tā kā tās vēstules, naudu, un tā es vienkārši pēc Dievs ar gribu man sūtīt, tad uh, es saku, ja tu man kā paņem darbā, tad man maksās. Un tad pārsniedz atpakaļ. Es vienkārši stāstīju par Indiju, pienāca viens puisis. Es tāds ar citu vienkārši teicu. Es domāju, zinu, viņš tā teica, ā, man sirdi jālīdz, ka es gribu tev kā uh, iedot tā naudu. Man nāk. Bet es sapratu, ka, lai man Dievs grib tālāk uh, sūtīt Nu tā, tad atkal tagad laikam sāks saites atkal Gregors skolām. Un uh, es negribu teikt, ka tā ir vislabākā skola, kuras ir obligāti jāatbalās, bet eh, tāpat kā Mišana, kad es dalījos, es zinu, ka man tur bija obligāti jābūt, un tas man arī man uh, eh, stāvokli, tad uh, es ticu katram ir noteikti savu, bet tā ir vienkārši, es gribu teikt, ka Gregors to viena no tām opcijām, kuras jūs varat apdomāt, un iespējams jums ir 9 mēneši laika, tieši man stāvokli, Jūs <laughs> varat doties tur, un eh, jums šodien arī brīnišķīgi iespēja tur aiziet stendiņā, aizpildīt uh, eh, konkursu, tādu anketu, lampiņu, tur desmit jautājumu, un tur ir var dabūt vērtīgs balvas, interesants balvas. No nu tā, mums jau bija paldies. Paldies. Uh, jums ir mājas lapa, vai ne? Kur uzzināt informāciju? Gregors LV. Jā, www.gregors.lv. Paldies, tātad man tas vīdes ir Jāndra vai brīnišķīgi jau atdarēm piedalīties. Kā nākamos es aicināšu Tilžas pārstāvu Morīnu. Būs prezentācija, tad Morīna vēl pastāstīs tuvāk. Prezentācija Tilžas. Dievs to dāvā glābšanu un jaunu dzīvi. Kā savu pateicību Dievam par visu, es viņam solīju, ka iešu jebkur, kur tu kungs vēlies, un darīšu jebko, ko tu gribi, lai es daru. Viņa pasaka, un es centīšos to darīt. Tā mans ceļš no Liepājas ir beigas uz Pilžu un atkal. Darbošanos Dieva valstības drumā es uzskatu par privilēģiju. Un tā ir pašā laikā tas ir arī izaicinājums. Visu sevi uzticēt kungam un viņa vadībai. Tiešām jums ir jābūt darbam, kas tiešām un tās apkārtnē. Jūs atvērt durvis iespējai, iespējam kalpot bērniem un jaunušiem, jauniem un veciem, latviešiem un činām. Dievu vārds tiek sēts un daudziem, kas iet līdzi pār visu apkalā. Tērāmā mūžā ir daudz, un mēs lūdzam ļaujas kungu, lai viņš izsūks prātāšu savā ļaujuma laukā. Varbūt arī tu šodien dzirdi Dieva aicinājumu būt kristietiem, mācekļiem, misionārā, tuvumā, tālumā, ļauj Dievam tevi pateikt, piedzīvot, cik viņš ir labs. taisies te būt ar uh, tikko atgriezies uh, jaunietis, pavisam jauns mācētos, bet tad mums ilgums jāp savā mājā un bija jā, jāatgriežas mājās. Uh, tāpēc viņš sūtīja video. Bet tiešām mēs tā mazā komanda, mēs atbraucamies misijas dienām šoreiz, lai makšķerētu jūs, cerams. <laughs> Mēs tiešām meklējam uh, tos misionārus, ko, uh, ko Dievs ir aicinājis uz tilžu. Un um, mums daudz, daudz iespēja ir, daudz problēma ir daudz, un strādājot tiešām maz. Bet notiek viss kaut kas ar bērniem, ar jauniešiem, ar sievietēm, ļoti lēnā vērā, ar vīriešiem, bet tiešām sirds ir, lai tas notiktu. Um, <clears throat> jā, jūs esat varu labu valodas skolotājs. Mums divas uh, lielas skolas pilžā, un mēs lūdzam, lai būtu kristīgi angļu valodas skolotāji, kuri var vienkārši strādāt skolā, nu, saules un gaismā. Mēs meklējam uh, pielūgsmes vadītājus. <clears throat> mēs meklējam arī tīkli, varbūt dzīvos uz vietu, uz vietas, un uh, kuri spēja nu, fiziski palīdzēt uzturēt ēkas un, uh, un tādā veidā arī kaut ko dievam. Mēs meklējam varbūt pāri, uh, kuri dzīvot uz vietas un uzņemt dzīvības. Mums ir laba ēka, mēs aicinājām, ka kāds varētu atbraukt ar savienību, rīkot savu nometni Latvijā vai semināru vai kas jums ir vajadzīgs, un mēs varam piedāvāt tādu Ne, jā, jūs tiešām dzirdat vienu balsi, aicinot uz, uz Latgalu arī uz cilšanu, lūdzu nāciet pie mums, mēs ļoti ātri atvērsim mūsu sirdīs jūmas un parunāsim ar jums. Kāds man tikko pajautāja, kur ir cilšana, un es teicu, <laughs> cilšana dzīvo jūsu sirdīs. Bet tiešām, ja kāds ir bijis, un es zinu, kā viņam ir dzīvo, gribēju arī teikt, ka nu, mēs ar Dievu mēs dzīvojam gluži tagad no bērnu izbārus. Un tiešām mēs redzam, cik daudz ir darīt un cik maz ir kristieši visu laikā. Tieši Jēzus sekotājiem ir mans. Un es gribu, gribu ļoti aicināt jums Latvijā, domājot par to, ka citas vietas Latvijā ir draudzes, un varbūt jūs varētu dalīt un, un sūtīt kādus uz Latviju.